يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم Enyi mlioamini, msiseme ra'ina, nasemeni ndhurna, nasikieni, na makafiri watapata adhabu chungu. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم waliokufuru miongoni mwa watu wa hawapendi mteremshiwe kheri yoyote kutoka kwa Mola wenu mlezi. Na Mwenyezi Mungu humkusudia kumpa rehma yake ampendaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Ishara yoyote tunayoifuta au tunayoisahaulisha tunailetea iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu.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 Mungu ni muweza wa kila kitu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير na shikeni sala na toeni zaka na kheri mtakazojitangulizia nafsi zenu mtazikuta kwa Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين na walisema hataingia peponi ila aliyekuwa Yahudi au Mkristo hayo ni matamanio yao sema leteni ushahidi wenu kama nyinyi ni wasema kweli بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sivyo hivyo, yeyote anaelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye ni mtenda mema, basi ana malipo yake kwa Mola wake mlezi, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, tahadharini na hawa Mayahudi. Msimwambie mtume pale anapokusomeeni ufunuo, raina, kwa kukusudia akuwekeni pahali pa uangalizi wake, yaani tuchunge turai na akupeni muda katika kusoma kwake mpaka mzingatie na mhifadhi kwani watu mahabithi miongoni mwa mayahudi husaidiana kutaka kukuigeni na kupindua ndimi zao kwa neno hilo mpaka likawa neno la matusi wanaolijua wao na wao humkabili mtume kwa neno hilo kwa kumfanyia maskhara lakini nyinyi tumieni neno jingine wasiloweza mayahudi kulipata njia ya kufanya uhabithi wao na maskara yao. Tumieni neno mdhurna, yani tuangalie. Nasikilizeni vyema anayokusomeni mtume. Na Mwenyezi Mungu anawadundulizia adhabu kali kwa siku ya kiama hawa wanaomfanyia maskara mtume. Katika lugha ya Kiyahudi ya Kibrania lipo neno rainu ambalo limejengwa na neno ra kwa maana ya shari na neno nu linaonesha jamii wingi na maana ya neno lote ni kuwa wewe ni shari yetu wakikusudia kumwambia mtume hayo na yafaa mjue kuwa hawa makafiri wa Kiyahudi na washirikina waabuduo masanamu hawakutakieni ila mdhurike tu wala hawapendelei teremke kheri yoyote kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi na Mwenyezi Mungu hathamini chochote wanachokipenda wala wanachokichukia. Kwani Mwenyezi Mungu humteua mtakaye kwa kumhusisha kumpa rehema yake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Nao walikutaka wewe Muhammad waletee miujiza, ishara ile waliokuja nayo Musa na manabii wa wana wa Israeli. Sisi yatutosha kuwa tumekutia nguvu kwa kukuletea Qur'an. Na sisi tunapoacha nguvu kumpa nabii anayekuja nyuma kwa muujiza wa nabii aliyetangulia au tukawasahaulisha watu athari za muujiza ule. Basi sisi humletea huyu nabii aliyekuja baadaye muujiza huwa ni ishara au aya iliyo bora zaidi au mfano wa ile ili kuwa ni dalili ya ukweli wake. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Na hapana ishara, muujiza au aya kubwa na bora na yenye kudumu kuliko hii Qur'an. Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi katika mikono yake. Na nyinyi watu hamna mlinzi wa kukusaidieni wala tegemeo la kukunusuruni isipokuwa yeye. Na kwa kule kumtaka kwenu mtume wenu Muhammad miujiza fulani, pengine ilikuwa mnawaiga wana wa Israeli wa zama za Musa. Walipomtaka awaletee miujiza maalum kutoka kwenu huku, kuna ficha nyuma yake inda na kamili kwenye ukafiri. Kama kulivyo kuwa kule kutaka kwa wana Israeli kumtaka mtume wao. Na mwenye kufuata nyayo za inda na ukafiri, akaacha usafi wa kutaka haki na imani, basi huyo ameipotea njia iliyo sawa Na wengi miongoni mwa Mayahudi wametamani kukurejesheni enyi Waislamu kwenye ukafiri baada ya kuwa nyinyi mmekushaamini. Na haya juu ya kuwa wao imekwisha wadhihirikia kutokana na hicho hicho kitabu chao kuwa nyinyi mpo juu ya haki. Na hayakuwa hayo ila ni kuwa wanakuhusuduni na wanaogopa utawala usiwatoke mikononi mwao mkapewa nyinyi. Basi nyinyi wapuuzeni na wasameheni na waachilieni mbali mpaka Mwenyezi Mungu akuonyesheni lipi jingine la kuwafanyia Kwani yeye ni muweza wa kukupeni ushindi juu yao na yeye ni muweza wa kila kitu. Na hifadhini mambo ya dini yenu, shikeni sala, toeni zaka na vitendo vyote vyema mnavyofanya kujitangulizia nafsi zenu na sadaka mnazotoa malipo yake mtayakuta kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema myatendayo. Ujuzi wake ni ujuzi wa mwenye kutazama akaona. Na katika upotovu wa Mayahudi na Wakristo na matamanio yao ya uongo ni yale madai ya kila mmoja wao kuwa hataingia peponi ila mwenye kufuata dini yao. Hebu watakeni wakutoleeni ushahidi wa hayo madai yao kama kweli wanasema kweli. Na wala hawatapata ushahidi wa hilo. Kwani kweli ilivyo ni kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amewaandalia neema za pepo na atawalipa malipo siku ya kiyama na atawalinda na hofu na huzni hao ambao wanaomsafiania Mwenyezi Mungu na wanafuata haki na vitendo wavitendavyo ni vyema